Thank you. national Ուրախ եմ շատ ձեզ ողջունել մեր աղավարում։ Ուզում եմ սկսել նրանից, ինչպես այդ գաղափարը տեխնիկներ ստեղծելու սկսել, չնայած երևի մինչ այդ յուրաքանչյուրը ձեր ճանապարհը արդեն ընտրել եք, չէ՞, մասնագիտական։ Նախ ներկայացում հրավերի համար ես մասնագիտության ֆինանսիստ եմ, իսկ տեխնիկներ պատրաստելու այդ գաղափարը բաղուց էր մտքիս մեջ։ Միշտ մտածում էի այդ մասին, բայց մի անգամ երբ անթար այդ մտքերը գալիս էին այդտեղ վելոսիպեդիկ պատրաստելու, մի մի օր որոշեցի տիկնիկներ ստեղծել ու երբ ստացվեց, արդեն սկսեցի շարունակել տիկնիկներ ստեղծելը եւ հետո նանարը միացա, միասին հիմնադրեցինք դանդելոնը։ Նանա, դուք ինչ մասնագիտություն ունեք եւ ինչպես մտաք այդ աշխարհ։ Ես նույնպես ֆինանսիստ եմ։ Ամեն սկսվեց նրանից, երբ ես փորձեցի մեր նոր տարվա տոնածառը զարդարել եւ փորձեցի ելի կտորից հրեշտակներ պատրաստել պատրաստեցի ու Լուսինային ցույց տվեցի։ Լուսինեն շատ հավանեց ու առաջարկեց միասին ստեղծագործել։ Թվում է թե ստեղծագործելու ֆանտազիայի տեղիք տվող մասնագիտություններ չեք ընտրել, բայց փաստորեն այս ստեղծագործ ուժը ապրում է յուրաքանչյուրից մեջ։ Այո, ինձ թվում է յուրաքանչյուր մարդ կարող է ստեղծագործել, միայն թե պետք է գտնես քո երազանքների, այսպես ասած, մի ճյուղ, որ ուզում ես դա ստեղծել։ Դա կարող է լինել թվացքներ պատրաստելը, փայտից ինչ-որ բան պատրաստելը։ Հիմա Ստեփանակերտում շատ-շատ են ստեղծագործողները։ Դա հոբի է ծնվել որպես։ Ասում են տեխնիկները ունեն հոգի, տեխնիկը դա միայն այն կտորը չէ, որից ինքը պատրաստված է, դա պարզապես խաղալիք չէ։ Քանի որ պատրաստելիս շունչ եք փչում այսպես ասենք իր մեջ եւ հոգի եք դնում այդ աշխատանքում եւ տեխնիկները ունեն բնավորություն, այսպիսի գաղափար կա։ Հիշում եք առաջին տեխնիկին։ Այո, ես հիշում եմ, երբ առաջին տեխնիկը կարեցի ճշտադեներ չի որ շատ սիրով ստացվեց, բայց երկրորդ տեխնիկը ես կարեցի, դա ընկերուս ծնունդիներ իրան նվիրեցի։ Կարելի ասել դա էր իմ առաջին տեխնիկը, որ կարող եմ ասել ստացվեց բայց դրանից հետո շատ կատարելագործվեցինք իհարկե, հիմա անհամեմատելի են։ Ինչպիսին էր նա, ով էր նա այդ առաջին տիկնիկը։ Առաջին տիկնիկը իմ մտերիմ ընկերուհին էր, Ջուլետա, այդ տիկնիկի ոճը ծիլդա ոճ էր երկար ոտերով երես չունեն մենակ աչքերը շորերը իրան նմանակեցի իդեպ նմանակումների մասին դուք անվանական տեխնիկներ եք պատրաստում նաև ինչը ինձ թվում է ամենայն դեպս որ դժվար ու յուրահատուկ աշխատանք է Այո, անվանական տեխնիկները ավելի դժվար է ճիշտ ասած, քան սովորական հա։ գործում ես սովորական, որտեղ ստեղծագործելիս արդեն ինչ ուզում ես, ոնց պատկերացնում ես քո զգացող, իսկ նմանակի դեպքում արդեն պետք է ինչ կա, այս ամենը։ Դինում եմ, երբ շատ դժվար են ձեր բերում նյութերը, որպեսզի կերպարը ստացվի, բայց աշխատում ենք մանրուքներին ուշադրություն դարձնել մաքսիմալ եւ ներդնում ենք մեր հոգին։ Հիմնականում շատ դժվար ենք բաժանվում պիկնիկներից, արդեն սկսում ենք սիրել, որտեղ մեր մասնիկը դրա մեջ է լինում։ Իհարկե, բայց եթե սիրով էլ չանեք, չի ստացվի երևի, չէ՞, ինչպես ցանկացած ստեղծագործական աշխատանք, հոգու ինչ-որ մասնիկ է պահանջում։ Այո, պետք է լավ տրամադրություն ունենալ ամենակարևորը, որպեսզի քո տրամադրությունը կարողանաս փոխանցել։ Որովհետեւ տեխնիկ Ինժեներները էներգակիրներ են։ Ես նույնիսկ գում եմ, որ ինձնից ինչ-որ էներգիա անջատվում է։ Ես որպես ձեր տեխնիկներից ունեցող կարող եմ հավաստել, որ որպես նմանակ ինքը շատ-շատ ինձ նման էր եւ երևի անմանականների դժվարությունը հենց դրա մեջ է, որ նվեր ստացողը ուրախանա հենց նրա համար, որ իր նման է շատ։ Իսկ պահանջարկի առումով որպես նվեր պահանջված են տիկնիկները ընդհանրապես։ Վերջին տարիներին այդպիսի միտում կա handmade աշխատանքների, ձեռքի աշխատանքների ընդհանրապես։ Իսկ հենց տիկնիկների առումով ինչպիսին է շուկան, այսպես ասենք, եթե մի քիչ դուրս գանք ստեղծագործական աշխատանքից, Տիկնիկների առումով հիմնականում նմանակումներ են պատվիրում եւ կարող եմ ասել, որ բավականին շատ են պատվիրում երեխաների ծնունդի հետ կապված, որ քենզիբար են ստացվում։ Գեղեցիկալինում որ տիկնիկներին դնում են իրանք երեխաների կերպարով կամ թեկուզ նվիրելու համար, երբ զուգերից ինչ որ մեկը իր սիրեցյալին ուզում են նվիրի, դա էլ է երևի շատ հաճելի նվերա։ Չեն բողոքում, քաշնում, քաշնում են, քա պատրաստ է ու քանի գնում ավելանում է պահանջարկը համեմատական կարգ։ Հիմա իրոք ոչ սովորական նվերներ սիրում են նվիրել։ Երևի միտումը այդպեսին է, որ ինչ որ շատ յուրահատուկ բան լինի չգնան խանութ, պարզապես ինչ որ բան առնեն, նվիրեն, այլ ինչ որ շատ հիշվող, շատ յուրահատուկ։ Դա որպես հոբի ծնվեց, հիմա ավելի լուրջ ինչ որ Եթե ժամանակ է լինում, մենք նմանակումներից բացի փորձում ենք ստեղծել մեր անվանական տիկնիկները, ինչպիսին մենք պատկերացնում ենք։ Ինչպիսին են նրանք լինում օրինակ հիմնականում, եթե պատեր չեն, պարզապես դուք ձեր երևակայությամբ կամ դա կախված է թե այդ պահին ստեղծագործելից ինչից ենք կամ ումից ենք ոգի ջրեր չեն չվարկ լինում։ Մենակ տիկնիկ մարդկանց չենք պատրաստում մենք, նաև կենթանիներ, արջուկներ, նապաստակներ, կատուներ, երեխաների սիրելի խաղալիքներ։ դե։ Իսկ ընդհանրապես ինչից է ոգեշնչումը լինում, ինչի կարող է ոգեշնչման աղբյուր լինել այս պարագայում։ Հիմնականում մեր տնեցների շորերին որ նայում եք ատոմ իրացին սիրուն շոր կլինի տիկնիկի համար։ Ես կհասում եմ շորերին որպես տիկնիկի շոր եք նայում, որ դրանից կա տիկնիկի շոր կստացվի։ Ուզում եք մտած տարբեր երգեր կտրելու։ <laughs> Այսինքն այսպես հանդես վարակում եք տնեցիներին ու շրջապատական տեխնիկների գաղափարներով։ Իստում է դրական տրամադրությունը ամեն դեպքում ուղեկցում է ձեզ։ Ինչ էլ որ լինի, այդ աշխատանքը մի տեսակ մանկությունից չբաշխանվելու միտում ունի։ Իրոք դա չի թողում, որ մտնես իրականության մեջ, մի տեսակ դու քո աշխարհում ես, անդադ մտածում ես, ինչպիսի տեխնիկ պատրաստես, ինչ կարելի է անել ու մի տեսակ քո շուրջը հեքիաթային է լինում։ Երևի մուլտերել եք նայում, որպես ոգեշնչման աղբյուր։ Մուլտերն ենք սիրում ենք, մինչև տիկնիկներ <laughs> ստեղծելը։ Այո, ուտելներ են օգնում։ Եթե վառ կերպար ենք տեսնում, պատկերացնենք, որ ինչքան սիրուն կլինի տիկնիկի կերպարով, որ պատրաստենք։ Իսկ ցուցադրել ձեր աշխատանքները ինչ որտեղ փորձել եք թե դեռ ոչ։ Այո, շատ են ցուցադրում, ցուցահանդեսներ են կազմակերպում։ Մի ամիս առաջ ցուցահանդես կազմակերպեցինք երեխաների միջազգային օրվան նվիրված եւ հայտարարել էին, որ ցուցահանդեսի վաճառքից գոյացած գումարով նվերներ կգնվեն Թալիշի երեխաների համար ստացվեց ցուցահանդեսը եւ նվերները գնվեցին երեխաների համար։ Իսկ հիմա այս պահին կոնկրետ մեր տիկնիկները արկական 5 ռոս խանութում ծաղիկների հետ որպես նվեր հավետաքրքիր է լինում, որ երևի էլի զույգերը նվիրել է իսկան տենց նվեր տանելու։ հա, Օրիգինալ նվեր որպես։ Իսկ ունեք սիրելի տիկնիկներ որ չեք կարողացել այդպես բաժանվել իրենից։ Ես ունեմ մի տիկնիկ, ավելի շուտ տիկնիկ չէ, հրեշտակ է ինքը, Այդ հեշտակը մեր դրանք մոտից են կախած է, ես դրան շատ եմ սիրում, ճիշտ է, այդ իմ առաջի գործերից էր, նենց չի, որ կարող եմ ասել շատ լավ է ստացել, բայց մի տեսակ, որ իմ հոգին է մեջ դրած, որ ես եմ պատրաստել, դրան շատ եմ սիրում։ Նանալ դուք օրինակ ձեր պիկնիկը ես շատ եմ սիրել ու տենց մի քանի պիկնիկներ կան, որ մի տեսակ տարբերվում են ընդհանուրից ու դրանցից քո շատ դժվար է բաժանվելը։ Մտածում ես ինչպես են վերաբերվելու քո պիկնիկ, արդեն քոնն է համարում քո տիկնիկին, սիրելու են թե չեն սիրելու։ Կարող եմ ավանդել, որ այս տիկնիկը իրեն շատ հավես լավ ձեռքերում է, չեք ներառում։ Ինքը երտեղ ունի իսկ հետագայում ինչ որ գաղափարներ կան ընդլայնելու գործունեությունը կամ ինչ որ ուղությունների բաժանելու աշխատանքը գաղափարներ միշտ էլ կան ուղղակի այստեղ ժամանակի հարցն է ստեղծագործելիս պետք է ուրիշ խանգարող բան չլինի, պետք է սկսես ստեղծագործել ու այդպես շարունակ տարբեր ուղություններով ծավալվել։ Դեռ մեզ մոտ այդպես չի ստացվում։ Այսինքն ընդհանուր ժամանակից փոխում եք ստեղծագործելու համար։ Ցանենք նվիրում ենք մեր ստեղծագործելուն մեր ժամանակից։ Դա այդքան էլ հեշտ չէ, քանի որ տունը, աշխատանքը, երեխան, դեռ <laughs> վեր կա, որ չեն կարողանում միշտ համատեղել։ Հաստատ երեխաներ ունեք։ Ես ունեմ փոքրիկ բալիկ, ուսնեն դեռ։ Երեխան ինչքանով կարող է օգնել նկատի ունեմ այդ գաղափարապես, ասենք կարող է երեխայի հետ լինելը, մանկական աշխարհը ինչ որ գաղափար տա։ Այո, գաղափարներ տալիս է, բայց երեխայի հետ մի քիչ դժվար է։ Երեխան օգնում է նրանով, որ հանգիստ քնում է <laughs> եւ թողնում է աշխատել։ Իսկ գաղափարներ այո, ծնվում են երեխայի հետ շփվելուց, իր աշխարհը ավելի լավ իմանալուց հիմա ինչ որ շատ յուրահատուկ աշխատանք կա, որ անում եք, որ ասենք տարբերվող է այժմեական ձեր պատրաստելու։ Հիմա ունենք այսպիսի երկու գաղափար, նույնիսկ դա գախնիկ է չենք ասի։ Մեկը վերաբերվում անանարին, մեկը ինձ է վերաբերվում, շուտով երևի մեր էջում կտեղադրենք նկարները։ Ձեր գաղափարները թող անսպար լինեն, թեկուզ հիմա լիարժեք չբացահայտեք էլ, բայց թող անսպար լինեն եւ այդ դրական ռիսկերը, որ փոխանցում են տեխնիկները եւ դուք եք տեխնիկներին փոխանցում ու տեխնիկների միջոցով թող մարդկանց, թող երբեք չվերջանան, միշտ դրական դիտավորված լինեք։ Տեխնիկները իրոք էներգակիրներ են ու էներգիա փոխանցողներ են եւ դուք ձեր լավ տրամադրությունը, դրական իսկերը փոխանցում եք մարդկանց փաստորեն։ Տեխնիկները ընդհանրապես միջնորդ են այս պարագայում։ Հետաքրքրությունը ձեր աշխատանքի հանդեպ, ինչը ոչ պակաս կարևոր է, անսպառ լինի, որպեսզի այլ ավելի մոտիվացիա առաջացնի։ Շնորհակալ ենք։ sempre Say.